e përfundon kaptinën i nxjerr disa përfundime dhe disa konkludime nga ajetet dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot hoxha fihi masailun në këto çka kemi përmend ka disa mesela dhe do të përmendim meselat pak mënyrë pak ma shpejt që me kalue në kaptinën tjetër thot hoxha mesela e parë el ula ma'rifatu maratibin nasi fi tauhid Thotë nga kjo nxjerrim meselen e parë se njerëzit në tauhid janë shkallë shkallë. Domethënë nuk janë njerëzit në tauhid krejt një shkallë. Dikush e ka tauhidin, mirëpo e ka plotësue pak ma shumë. Dikush e ka tauhidin mirëpo e ka esencën e tauhidit dhe nuk e ka të plotë apo nuk ka arrit shumë shkallë. Dhe këta e ka nxjerrë prej Asaj se disa njerëz Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem hadithin cilin e përmendëm, shtatëdhjetë mijë njerëz kanë me hinë xhenet pa hesab, pa llogari dhe pa pa llogari, domethënë dhe pa dënim. Pa llogari dhe pa dënim drejtë në xhenet. Me lejen e Allahut te bareke ve teala dhe pastaj ka përmend disa prej çështjeve të cilat pejgamberi i ka veçuar këta njerëz Për shkak të këtyre veprave ata hyjnë pa llogari dhe pa dënim. Nuk lipin me ju ba rukje, nuk e shfrytëzojnë për mjekim dhe ilaç djegien me hekur, hekurosjen, dhe nuk kanë pesimizëm. Dhe e thamë që ajo pesimizmi të cilin e përmend këtu, domethënë wala yatatayyarun është në gjuhën tonë çka e përdormi punën e baksuzit. Gjuna e popullit kur mendon se diçka prej sendeve të cilat ndodhin në rrugë apo dikund kanë mundësi me çel sherr. Domethënë këta njerëz janë të pastër prej kësajna. Hoxha prej këtij hadithit e ka nxjerr se njerëzit në teuhid janë shkallë shkallë. Dikush e ka teuhidin ma të fortë, dikush pak ma të fortë dhe dikush e ka shumë të fortë teuhidin e Allahut te bareke ve teala. Meselja e dytë, Ka thënë, nga kjo e nxjerrna kuptimin se si realizohet teuhidi. Si realizohet teuhidi. Se kur thojna realizohet, duhet me na paraqit si. Dhe në hadith dhe në ajete e pamë se teuhidi realizohet vetëm me nëse njeri zhveshet prej shirkut krejt komplet. Dhe pa u zhvesh prej shirkut, nuk pranohet teuhidi te Allahu te bareke ve te ala. Allahu xhalla ve ala sure Jusuf ka thënë: "Wa ma yu'minu billahi dhe nuk i besojnë Allahut, aktharuhum nuk i besojnë shumica prej tyre Allahut, illa wa hum mushrikun. Vetëm duke i bërë shirk. Domethënë Allahu ja ka pohuar një pjesë të tauhidit, mirëpo jau ka pohuar edhe shirkun. Derisa kjo e fundit e prish edhe këtë pjesën e cila është e saktë, sikur mushrikët e Mekës sado të kanë besuar se është një Zot, i cili quhet Allah, është krijuesi i gjithësisë, mirëpo Kan ba shirk Allahun xhalla ve ala. Andaj hoxha thotë e kuptojmë se realizimi i teuhidit ka definicion, si realizohet. Edhe ajo është zhveshja prej shirkut në mënyrë absolute. E treta, lavdrata e Allahut te bareke ve teala për Ibrahimin alejhi selam dhe se ai është mik i tij dhe e spjegum se çka është Khalil, Khalilullah, dhe se Khalil është Ibrahimi alejhi selam dhe Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem. Mirpo hoxha vazhdimisht ka nejt me Islam ndaj Allahut xhella u ala me tauhid hanifen i distancuar nga shirku prap vërtetim wa ma kana minal mushrikin s'ka qenë prej prej mushrikëve hoxha thot dhe kush i ban këto vepra meriton prej kësaj lavdrate Ibrahimi për shkak se e ka mri një gradë të lartë e ka mri gradën për me kon Khalilullah andaj Ibrahimi është pejgamberi ma i madh pas pejgamberit sallallahu alejhi wasallam pejgamberi Muhammedi pejgamberi i fundit i joni sallallahu alejhi wasallam është n'gradën më të lartë të plotësimit të tauhidit andaj hoxha thot Ibrahimi e ka meritu për shkak të veprës jo vetëm si qenje po Allahu xhallahu ala e ka zgjedh ngase ka qenë hanifen i pastrum nga shirku thot hoxha meselja e katër lavdrata e Allahut xhallahu ala ndaj pejgamberëve se nuk i kanë bërë shirk Andaj Allahu xhalla u ala sa herë kur i lavdron robët e tina, i lavdron për shkak një cilësie, jo pse ka pas emrin, apo farefisin, apo kështu e kështu me radhë, ngase krejt janë krijesa të Allahut te bareke ve teala. Po kur i ka lavdrue ça ka thanë, Wal-ledhine hum bi Rabbihim la yushrikun, Dhe ata të cilët ndaj Zotit të tyre nuk bëjnë shirk. Domthon, lavdrata nuk është e kotë, apo për shkak diçka tjetër pos për një vepër. Walladhina hum bi rabbihim la yushrikun vetëm se s'kanë bërë shirk e meritojnë lavdratën. Andaj lavdrata te Allahu xhallahu ala mirren në bazë të realizimit të kësaj vepre, largimit nga shirku dhe plotësimi i teuhidit. Thotë hoxha meselja e pestë, thotë fakti dhe argumenti se lënia e rukjes dhe djegies me hekur është prej realizimit të teuhidit të plotë. Realizimit të teuhidit të plotë. Lënia e rukjes dhe vënë ndallimin mes lanjes rukjes dhe bamjes rukjes se në hadith ka thënë la jesterkun nuk kërkojnë me ba rukje ndërsa nëse e ban tjetër kush nuk ka problem nuk ka problem dhe kjo thamë është vlerë nuk është obligim e as që rukja është e ndalume ka me përmene hoxha pastaj thot pastaj meselja e gjasht këto cilësi janë prej kulminacionit mbështetjes në Allahun xhelle ve ala pse? se ai i cili ban rukje pse ban për me largue një mundim çka e ka. Nëse ai nuk ban rukje, faktikisht ai mbështetet në Allahun maksimum, e duron dhimbjen dhe e duron mundimin vetëm duke e lip Allahun xhelle ve ala. Dhe ndihmën thotë s'e du vetëm se prej Allahut. S'i lip dikujna ndihmë. Edhe pse kjo është e lejume, ai don me e ba kristal teuhidin. Gjithashtu hekuri dhe gjithashtu pesimizmi i cili është i ndaluar. I cili është i ndaluar thot hoxha, këto cilësi janë prej plotësimit të teuhidit. E shtata, dituria e thellë e sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur e kanë dëgju këtë hadith dhe nuk ju ka shku mendja vetëm se çka vetëm se këta njerëz e kanë meritu këta me vepër. Pse? Argument? Kur filluan me thonë kush janë këto, ja nisën me i përmend njerëzit të cilat kanë bo vepra të mëdha. Nuk thanë, a filani se është biri filanit. A ndoshta filani se është i afërt me këta. Jo, jo, jo. Ndoshta janë muhaxhirët e parë, pse kanë hek shumë. Menjëherë ju ka shku menja, dikush e ka bo një vepër të madhe se e ka meritu këta. Domethënë sahabët i kanë lidh se vlerat e Allahut çka i zbrit Allahu dhe lavdratat e Allahut nuk meritohen vetëm me çka? Me vepër. Kështu e kanë kuptu sahabët hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, andaj hoxha ka thënë umku ilmi sahabe. Ilmi i thellë i sahabeve. Domethënë nuk i kanë lidh sendet me tjetër pos me vepra. Kur e kanë dëgju se disa njerëz paskan me hinë xhenet pa llogari, Menjëherë menja ka shku Kto me vepër e kan fitu Dhe me me vërtet me vepër e kan fitu Mirëpo shiko kuptimin e sahabeve Shiko kuptimin e sahabeve Nuk ju ka shku menja tjetërkun pos te pos te vepra E teta Hirsuhum alel hajr Zell i madh për hajr Pse Menjëherë kan kshir A a bëhet kjo vepër a mujna me ba dhe na Qi ta arrijna ket vler. Meniherë kanë kshyrë dhe janë interesu cila është kjo vepër edhe na ta bojna që ta arrina këtë vlerë. Edhe argument është se pasi i ka thonë Ukashës ti je prej tyre, çka kanë thonë tjerët, ja Resulallah edhe mu. Meniherë, ja Resulallah edhe mu, pse, hymja në xhenet pa, pa llogari, ku ka ma vlerë ma të madhe se me hi pi ndonjë dere në xhenet pa llogari. Kurse krejt robt kanë me marrë llogari, s'ka me kalu kërkush, pa llogari, andaj ka qenë zelli i tyre për hajr i madh. Thotë e nënta, Vlera e madhe e ummetit pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem. Vlera e madhe e ummetit pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem, nga se pejgamberi alejhi selam ka pa një grup të madhe dhe ka menduar se është ummeti i tij. Pastaj ka thonë, ky nuk është ummeti jot, ky është i Musës. Pastaj ka pa një ummet edhe më të madh, Edhe ka thonë ky është ummeti jem, ka thonë ky është ummeti jot. Ummeti ma i madh çka hin në xhenet është ummeti i pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem Allahu na bëftë prej tyre. Pastaj ka thonë e dhjeta, vlera e ummetit Musës alayhis salam. Pse? Se ummeti më i madh pas ummeteve mes ummeteve të tjera dhe ummetit pejgamberit alayhis salam është ummeti i Musës. Ummeti i Musës dhe ummeti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë ummetet e cilat e mbushin xhenetin. Më së shumti janë këta dy ummete. E njëmbëdhjeta, Paraqitja e ummeteve para Pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem. Domethënë Allahu xhelle ve ala se Pejgamberi alejhi selam në hadith ka thënë, më janë paraqitur ummetet, njerëzit krejt ja ka paraqitë Allahu xhelle ve ala. Pastaj dijetarët kanë polemizuar dhe kanë debatuar rreth urtësisë pse Allahu ja ka paraqitë Pejgamberit alejhi selam ummetet. Ngase ju dini disa hadithe ku Allahu xhelle ve ala ja ka prezantuar Pejgamberit alejhi selam disa dënime. E kom pa një pejgamber me me një njeri dhe e kom pa një pejgamber pa kërkan. Pejgamber na thekom se ka ardh te populli me mija njerëz kurkush s'i ka besu. Edhe kjo është forcim për pejgamberin që qëndro se ti e kryn detyrën dhe detyra jote është me çue mesazhin në vend. Kush beson nuk është çështja jote. Se na kemi dërguar pejgamber që nuk e ka përgjigj askush apo një njeri Edhe Allahu xhelle ve ala kur ka thonë ve madha exhebtumul murselin çka ju keni përgjigj pejgamberëve çdo populli ti thotë çka ju ke përgjigj pejgamberit çka ta kam dërgu ty kështu ka me qenë me çdo popull pse kanë thonë dijetarët për mos m'u përzi umetet për mos m'u përzi umetet mos me thonë ky unë s'e kom taku këta se në kish në në kish nxerr neve me pejgamberin Nuhun alejhi selam Apo, mu se na ça mujna me than, apo ai çka s'beson çka mund me than, ja rab, unë se kum taku këta, s'm ka ardh ki. Për më për me qenë drejtësi absolute, Allahu çdo popull me pejgamberin e vet, çka e njeh. S'ka mundësi, a mujna na me e mohu Muhammedin sallallahu alejhi wasallam neudhu billah. A mundet dikush me than, s'kena ni kush është ai Muhammed. Kejt njerëzit e kanë ni Muhammedin sallallahu alejhi wasallam. Edhe kur të ringjallën, Para Allahu xhalla ve ala thojnë a e njihni qet Muhamedin sallallahu alejhi wasallam po ma dha exhebtum çka i keni dhënë përgjigje këtina dhe kështu me çdo popull dhe kështu me çdo popull e 13-ta numri i vogël të cilët janë përgjigj pejgamberëve shumica e pejgamberëve kanë qenë me pasues pak rall ka pas pejgamber çka i janë përgjigj shumë pasues dhe kjo çka do çka do me thonë hoxha çka do me thonë me këtë Çka e ka nxjerrë këtë mesele? Që numri nuk i rrotullon sendet. Numri. Nuk ju ban sendeve kurgjo. Numri i vogël nuk e ban të vërtetën të kotë për shkak numrit të vogël. Dhe numri i madh nuk e ban të kotën të vërtetë për shkak numrit. Kjo është ngushëllim për njerëzit të cilët e ndjekin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Se numri nuk e ndryshon realitetin. Hiç aspak. Ai pejgamber që ka me dalë me një pasus, ai është në hak krejt umeti i tij n'batil. Ai pejgamber që ka me dalë pa kërkan, ai është në hak, krejt në batil. Edhe kjo nuk e ndryshon të vërtetën. Dhe kjo është ngushëllim edhe demant për ata njerëz të cilët thojnë ku është numri i madh aty është e vërteta. Disa e thojnë me gjuhë direkt e disa tërthorazi. E disa tërthorazi vetëm e vetëm me arsyetu batilin e vet me numra. A batili s'arsyet, s'argumentohet me numra. Qoftë ai batil edhe me dijetar. Qoftë ai batil edhe me dijetarë. Andaj ka thënë Hoxha esh-Shewkani, Ali esh-Shewkani, i cili ka qenë, domthon ka jetue herët para hoxhallarëve të njohur Muhammed ibn Saleh al-Uthaymin e Bin Bazi, para tyre diku një gjeneratë, çka ka thënë? Ka thënë edhe për ulemat e Ehli Sunnetit duke shpjegu fikh, çështje fikhit, jurisprudenca islame, ka thënë la yuhawwilannaka qawluhum qala al-jumhuru. Ka thënë mos të frikësojë ty fjala e atyre ka thënë shumica. Pse? Po shumica mundet me gabue. Shumica mundet me gabu. Shumica mundet me u kap për kijase, për analogji, të cilat nuk kanë tekste dhe vjen teksti i pejgamberit sallallahu alejhi wasallam dhe e rrxon krejt. Dhe kjo nuk ka problem dhe kjo ndodh në fik. Kjo ndodh fik, shumica mundet me qenë jo me hadith, jo me hadith që punojnë. Andaj ka thënë, mos të të frikësojë ti fjala e tyre, kur thonë ka thënë xhumhuri, kanë thënë shumica. Kjo nëse është te umetet, te umeti jonë, çka â umet i hakit, çka thonë me tjerat? Çka thonë akide? As nuk diskutohet kjo mesele. Andaj ka thënë, numri i vogël të cilët i përgjigjen pejgamberëve. E katërmbëdheta, Enne men lem juxhibhu ehadun jeti wahdehu. Ka thonë se ai cili nuk i përgjigjet pejgamberëve, ai pejgamber vjen para Allahu xhalla ue ala vetë dhe ka kry misionin. Domethënë parashtrohet pyetja, pejgamberi nëse vjen vetë, ai është pejgamber dhe i ka merituar cilësitë e pejgamberit dhe e ka e ka kryu detyrën në mënyrë të përsosur si gjithë pejgambert. Domethënë, nuk është defekti te mënyra e thirrjes s'pejgamberit, po është defekti te te ata çka që kanë përgjigj. Andaj disa herë njerëzit mundohen me godit në mënyrën e sjelljes s'dikujna duke thonë se me pas qenë hak e kishin pasu njerëzit. Amo kjo nuk është kështu. Ka me përmend hoxha pasaj edhe një mesele se na muslimant edhe kur jena shumë nuk krenohmi me numër. Argument luftën e disa lufta prej luftës që kanë qenë për nga mesëram, Ditën e Hunejnit, ka thënë Allahu xhalla ve ala dhe kur ju ka mahnit juve numri, edhe keni dështuar. Kanë thënë sahabët, kena fitu, kena kon pak, e tash që jena shumë, çka bëhet me neve? Hiç s'dyshohet që kena me fitu dhe kanë humë. Pse? Se janë mbështet n'numër, qoftë edhe tërthorazë. Andaj, na muslimant, edhe kur jena shumë nuk krenohmi me numër. Na edhe kur jena shumë edhe kur jena pak tek neve është njësoj. Pse na e pasojna argumentin e Allahu xhella u ala. E pesëmbëdhjeta thot fryti i diturijës dhe mos mashtrimi me me shumicën dhe mos me qen me pas neveri nga numri i vogël. Njerëzit kanë neveri nga numri i vogël. Nuk familiarizohen me ata shka â pak. Me pas qen e mirë, kish qen shumë. Masi asht pak nuk është e mirë. Kështu mendet e njerëzve funksionojnë. Andaj mushrikët çfarë argumenti? A me pasu një njeri a? E rëgjulen wahiden nettebiuhu, a një njeri ta pasojmë a? Krejt na t'i shkojmë mas atij, jo. Mirë po subhanallah dijetarët kanë thonë, ato e kanë mohu me pasu një njeri, ndërsa prapë se prapë e kanë pasu një njeri, kanë iblisin. Kanë hikë pi njonit Te njoni tjetër, çka âsht ai? Iblisi. Andaj a, Ibn Qayyim kur e ka përmend Nunijen e tina, ka thënë harabu min ar-riq alladhi khuliqu lahu fabulu bi-riq an-nafs wa ash-shaytan. Kanë hik pi adhurimit, robërisë për të cilën janë kriju dhe janë sprovu me robëri të epshit dhe shejtanit. A është më mirë me kon rob i Allahut apo rob i epshit tan? A është më mirë me kon rob i Allahut apo rob i Iblisit? A çështjet janë dy. Ose i Allahut ose Iblisit. A rajulan wahidan nattabi'uhu, a një njeri me pasu, a një Iblis me pasu. Çështjet janë dy. Andaj, mushrikët kanë menduar se kjo është prej zgjuarsijës, se me thonë, a një njeri me pasu, po një njeri nëse është hak. Po një njeri nëse është hak, ngase Allahu xhallahu ala ka me sprovu, gjithashtu ke me pasu një njeri, nëse është n'batil. Është batil. Andaj ka thonë hoxha, s'ban m'u neverit prej numrit t'vogël. Po duhet me shikue në argumente. Edhe kjo është vallahi një mesele e madhe kush e kupton. Një mesele shumë e madhe se numri nuk i ndryshon realitetet. Numri, emrat, nuk i ndryshojnë realitetet. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sel-lem ka thonë, ka me ba halal një grup prej umetit tem alkoholin e kanë me ndryshu emnin. Dijetarët kanë thonë, n't'ja ndryshojnë emnin ajo alkohol është. Andaj kur t'ja ndrojnë emnin pije freskuse ajo s'e ban alkoolin pije freskuse. Po ajo është alkool. Zinaja, amoraliteti nuk ndrishohet hukmi i zinajës se si i ndrishohet emri. Me e qujt civilizim apo e drejtë e njeriut apo shoqërim apo dashnor e kështu me radhë. Nuk ja nuk ja lëviz hukmin zinajës, ajo mbet zina. Edhe shirku kështu. N't'i ndrojnë fotografijat, realiteti është Kështu, e Allahu xhallahu ala ka me gjykue me realitet. E gjashtëmbëdhjeta, thotë hoxha, lejesa për me bë rukje nga msyshi dhe nga sendet që kanë helm, që t'kafshojnë si akrepi, gjarpri kështu me radhë. Ngase hadithi që e transmeton Ibn Abbasi, të cilën ngjarje e përmendëm nga Husein ibn Abdurrahmani dhe Said ibn Jubairi kur kanë komunikue Ka thonë kesh i bo vetes rukje dhe e ka kallxue pse ki bo vetes rukje ngase kum dëgju hadithin dhe hoxha thotë nga ky hadith e nxjerrna se rukja është e lejume ndërsa nuk vjen n'kundërshtim me ata se plotësimi i teuhidit bëhet me lanjen e kërkimit të rukjes e shtatëmbëdhjeta thotë selefi dhe dituria e madhe e tyre ku e ka nxjerr pi fjalës Said ibn Xhubejrit kur e ka vet Husein ibn Abdurrahmanin Ka thon pse je tu ba rukje? Ka thon për shkak hadithit pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Çka i ka thon Saidi? Ka thon sa mir ka vepru ai i cili është ndal me atë çka e ka ndëgju. Unë e kam ndëgju hadithin dhe e kam ndal aty. Selefi kështu kan qen. E kan ndëgju hadithin dhe nuk e kan tejkalue vijën e tekstit pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Dhe kjo është kulminacioni i zgjuarsis. Kulminacioni i inteligjencës është me nejt me hadithin e pejgamberit sallallahu alejhi we sellem andaj thot ebul farraj abdurrahman ibnul xhauzi në librin e tij telbisu iblis një libër shumë i madh të cilin e ka i ka shfaq defektet dhe zbukurimet e shejtanëve të shejtanit ndaj grupeve të devijuara çka ka thon ka thon thot abdurrahman ibnul xhauzi kategoritë e njerëzve janë dy inteligjent dhe mendjetrash mendjetrash të lehtë i mashtron Pason filanin se është shumë i mirë dhe ka oratori, edhe thotë, Ata nuk diskutojnë! Innema nettabi'u ma alfejna alejhi aba'ena. Ne e pasojmë atë që e kena gjetë prindërit tanë, hoxhallarët tanë edhe atë mjedisin tonë. Kjo e lehtë për ata të cilat s'kanë dituri. Thotë Abdurrahmani, Kur Iblisi ka pa te robët e Allahut lloj të inteligjencës dhe njerëz të cilët s'mashtrohen me pasim qorrazi, çka ju ka thënë? Ka thënë, Juve, Iblisi i din krejt llojet e inteligjencave. Çka ju ka thonë këtyre njerëzve të mençëm? Ka thonë juve s'ju takon me me qenë si këta avami, si njerëz të thjeshtë, pasues qorrazi. Çka? Ju duheni me ba ixhtihad. Mirë, po çfarë ixhtihadi? Ka thonë juve nuk ju takon me marrë hadithin dhe menjëherë me pasu, jo. Kështu ju ka hi. Ju kini inteligjencë, ju jini të mençëm, s'ban e ndëgjon hadithin dhe mos diskuton. Kjo ka thonë i takon avamit. Kjo i takon avamit njerëzve mendjetrash, juve çka ju takon? Ka thënë ti mendjen për çka e ki duhesh me e përdor. Kan thot thot Abdurrahman ibnul Xhauzi me pas përdor mendjen ishin ndal te hadithi. Me pas përdor mendjen ishin ndal te hadithi. Pse? Se thot janë pajtu gjithë ata të cilët janë mundue me mendje me arrit tek e vërteta, kanë thënë se inteligjenca më e madhe është e pejgamberëve. Atëherë pse s'e pason inteligjencën më të madhe? Nëse e ki punën me inteligjencë jashtë të asaj që është i zgjedht i Allahut xhalla wala we ma jentiku anil hava, s'fol nga epshi, in, in huwa illa wahj. S'është tjetër vetëm se shpallje. Iblisi ka metodat e, të, e tina ndryshme. Metodat e tij ndryshme. Avamin e, e devion me një mënyrë dhe inteligjentat me një mënyrë tjetër. Andaj duhet m'u rujt. Hadithin e merr në Sahihul Bukhari, në Sahihul Muslim, apo hadith i cili është vërtetu në Ebu Daud dhe Tirmidhi, Ibni Majah dhe Daraqutni, apo nëpër librat e hadithit, nëse është hadith i sahih përkufizoju me hadith, vallahi s'ki me dështu. Vallahi s'ki me dështu ngase Allahu xhelle ue ala e ka rujt. Na i kena përmend argumentet e mbrojtura prej gabimeve. Pastaj meselja e 18 largimi i selefit nga lavdrata e vetvetes. Husein ibn Abdurrahman e ka vet Said ibn Xhubejri Huseinin a e ki pa një yll pram natën Huseini ka thonë po, unë e kom pa. ka thonë dhe i thotë Saidi çka ki konë tu ba domethonë thotë jam konë tu i bo rukje vetes para kësaj Huseini ka thonë mos mendo që kom falë namaz pse se esenca u konë që kush rri natën Fal namaz. Husejni për mos me lanë Saidin me mendu diçka mirë pa e pas ba, ka thanë mos mos mendo që jam konë tu falë namaz. Ani pse kom nejtë natën, jam konë i smutë. Do me thanë, hiç pa e mendu Saidi ky ka thanë mos mendo që jam konë tu ba vepër të mirë. Andaj sikur kjo është, do me thanë, parapreventivë për mos me lanë dikan me mendu për ti e mirë, nëse ti s'je konë tu ba mirë. Paramendo ku kanë shkue. Ndërsa njerëz sot lavdrohen, Për çka? Juhibbune en, dëshirojnë mu lavdru me çka? Bima lem jef'alu, me atë çka s'e kanë ba. Kjo s'ka ma katastrofe e katastrofave. Ma katastrofe e katastrofave, me qenë ti, kur të lavdron dikush, ti e di vetveten se s'je qashtu dhe gëzohesh. Kjo o sikur me thonë ti i ki dy milion dhe ti gëzohesh. Apo ti je qikaq i pasur ti s'i ki. Kjo është e njëjtë me vepra, nëse të thotë filani, ti je alim, Je dijetar mujtehid mashallah po prej veprave kështu me radhë të mira dhe ti mu gëzue, ndërsa ti e di vetveten. A ja vlen njeri i mençur mu mu mu mu gëzu me këta? Kjo është mashtrim. Andaj thotë hoxha, shikoje selefin. Para mos mendo që jam kon tu fal namaz. Para e ka parapre mos mendo që jam kon tu bo vepër të mirë. Kjo është largimi nga lavdrata e e kotë. E nëndheta Argument për pejgamberinë e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam se i ka thënë Ukashes ente minhum ti je prej atyre, prej atyre të cilët kanë me hi n'xhenet pa llogari. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam s'fol nga hamendja, ente minhum dhe dijetarë kanë thënë Ukashe ka dek musliman. Pse të thotë, pse kanë thënë dijetarë Ukashe ka dek musliman? Ngase nëse kish dek murted çka ish bë? Nëse kish dek murted ish rrënue pejgamberit fjala ti je prej atyre. Domethonë prej njerëzve që kanë me hi në xhenet pa llogari, meselja e njëzet, ka thonë vlera e Ukeshës, dhe na dëshmojmë për Ukeshën se është në xhenet dhe ka me hi pa llogari, dhe nuk e mohojmë se edhe dikush tjetër prej umetit pejgamberit sallallahu aleyhi sallam, ka me hi në xhenet pa llogari dhe pa dënim. Ngase pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, nuk e ka mohu tjetër kujna, po thamë se e ka, e ka e ka ndërpre derën për me kërkue tjerë. Andaj thotë hoxha mesela njëzet e një përdorimi i fjalëve tërthorazi, që i thojmë gjuhën tonë temsil. Çka do me thonë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i tha sahabiu, edhe mua, ja Rasulullah, lutu edhe për mua, me hi n'xhenet pa llogari, çka i tha? Pejgamberi nuk i tha, jo ti s'je pi atyne, pse se ja kish thy zemrën. E kish largue Paramendo pejgamberi Allahit me pas thon jo ti s'je pi atyne E kish largue dhe e kish ftof njerin Thot hoxha Kjo a kon hikmeti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Tërthorazi i ka shku Ka thon për mos me ja thy zemrën Ta mur Ukeshe Domethon ky ke ma i shpejt ta mur Mir po dijetart kan thon Jo se kjo ka qen vetëm për Ukeshen te sahabët Jo As që në umetin e tij s'ka me pas të tjer Po kjo ka qen për me mbyll derën e Mos me ju tregu pejgamberi se kush është prej atyre që njerëzit me ba ixhtihad në ibadet dhe mu mundu me praktiku këto të cilat kanë ardhë në hadith dhe ka qenë e dymbëdhjeta thot hoxha edukata e lartë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ka kqyrë mos me mos me ja thy zemrën dikujna mos me ja thy zemrën dikujna qoftë të ja thon të vërtetën qoftë të ja thon të vërtetën ngase ai të cilit e ka thonë Jo se të ka kalu Ukeshe ka mundësi dijetart kan than vërtet s'a kan për që e meriton mir po pejgamberi sallm për me e rujt zemrën e tina mos me lëviz apo mos me e lëndue ka than ta ka mor ky andaj kan than dijetart kjo është kulmi i edukatës edhe na duhet me mor shembull nga pejgamberi sallallahu alejhi wasallam se ndonjëher nuk është kusht me ia than dikujt direkt nuk është dikujt me ia than direkt po vlen me ia than edhe tërthorazi që mos me ia thye zemrën dhe mos me e lëndu dhe mos me i prish marrëdhëniet e tij për për një çështje. Këta e ka nxjerr hoxha Muhammed ibn Vehabi nga kjo meselë, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka përdorë mënyrën tërë tërthorazi. E lusim Allahun te bareke ve teala që të na japë kuptim nga ajetet dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ejma'in.